نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Thank يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا أمرنا الله الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bani ikon ansa wannan gayyata a yau wannan yammaci na talata wanda ya dace da sha shida ga watan almuharram a shekara ta dubu da hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da shida mawdu'in da za mu tattauna a kai kamar yadda kuka ji tun daga gabatarwa kasuwanci da kuma rikon amana a cikin harkar kasuwanci din wato kenan za mu tattauna ne a kan kasuwanci dangane da shar'antuwarsa a cikin addinin musulunci da kuma menene abin da yake jawo albarka a cikin harkar kasuwa sannan menene abin da zai iya kawo cikas a cikin harkar kasuwa Allah maɗaukakin sarki ya mayar da kasuwanci ya zama ɗaya daga cikin hanyoyi da ɗan adam ke samun arziki a kansa kuma Allah maɗaukakin sarki cikin hikimarsa ya mayar da mutane su zanto masu bukatuwa zuwa ga junansu babu wani mutumin da ya kai matsayi na wadata da zai ji baya bukatar ɗan adam ɗan uwansa. cikin hikimarsa ya ɗora bukatun juna a hannun juna zai zanto ga kuɗi a hannunka kana da bukatar wani abin da ba kuɗi ba ni kuma ga wani abin da ba kuɗi ba a hannuna wannan abin ba shi nake da bukata ba kuɗi nake so sai aka shar'anta kasuwanci don mu yi musaya tsakanin hajar da ke wajena ta tufafi ko kayan abinci ko gidan zama ko fili ko gona dai in karɓi kuɗin da ke wurinka a madadin wannan ɗin da kai kake bukata zuwa gare shi ayoyi na alkur'ani mai girma sun shirya zuwa ga mahimmancin kasuwanci cikin addinin musulunci za mu taɓo kaɗan daga cikinsu da kuma waɗansu hadisai na manzan tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul juma'a يتي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وانا آية أبنجدي تعالى ينا كلا نيجا ممنيت ممنيع مطعين صنع ممنيت يقوى أن سكي إيماني idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a idan an yi kiran sallah a ranar juma'a fas'au ila zikrillah to ku yi hanzari ku tafi zuwa ga ambatan Allah waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake kira da ambatan Allah hudubar juma'a wato ku yanke kowane irin abu ku tafi zuwa ga sauraron hudubar juma'a tunda saƙo ne na mako mako da ake isarwa mutum a matsayinsa na musulmi don a jaddada alaƙa tsakanin shi da mahaliccinsa wanda ya halicce shi dan yi masa bauta waɗansu malamai suka ce abin da ake kira da Lahi a nan gurin ita kanta sallar juma'a ɗin fas'au ila la ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah ma'ana sallar juma'a waɗansu malaman tafsirin suka ce duka biyun su ne zikirin Lahi domin a cikin huɗuba akwai Lahi. dan mai hudu ba zai bude ta da abin da ake kira khutbatul haja innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu zuwa karshe kuma zai karanta ayoyi guda uku wata cikin suratu ali imran da wata cikin suratu an-nisa da waɗansu guda biyu a jere a cikin suratul ahzab wanda waɗannan dukkanin su zikirullahi ne sannan ita kanta sallah din kuma zikirullahi ne dan haka dai ubangiji yace idan an yi kiran sallah a ranar juma'a wato ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah wa zarul ku yanke hada-hada ta saye da sayarwa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun hakan shi yafi alkhairi a gare ku in kuna da sani to sai Allah ce fa iza qudiyatis salatu amma idan an kammala sallah fantashiru fil ardi to sai ku yadu a ban kasa wabtagu min fadlillah ku nema daga cikin falalar Allah ta'ala wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun sannan kuma ku ambaci Allah da yawa dan ku zanto cikin waɗanda za su rabota a gobe kiyama a waɗannan ayoyi guda biyu za ka fahimci muhimmancin kasuwanci ta hanyoyi daban-daban hanya ta farko dai ranar juma'a ita ce rana mafi daraja a cikin mako domin ita ce ranar da Allah ya halicci annabi Adam a cikinta kamar yadda hadisi ya nuna sannan a ranar juma'a ne Allah zai tashi kiyama kamar yadda hadisi ya nuna sannan dukkan musulmi da ya da ya mutu a ranar juma'a ana kidaya shi a matsayin yayi shahada kamar yadda shi ma hadisi sahihi ya nuna sannan ranar juma'a ce ranar da dukkan halittu gaba daya idan aka ce rana ta hudo a ranar juma'a hankalinsu baya kwantawa har sai an ce ta faɗi su ta yiwu a wannan ginin za a tashi kiyama in ban da mutum da aljan su kaɗai ne ba sa cikin wannan fargaba tare da wannan girma na ranar juma'a ba hana kaka je kasuwa a cikinta ba an yadda ka fita tun da safe ka tafi kasuwa kawai illa iyaka lokacin da aka yi kiran sallah ne aka ce ka yanke hada hadar kasuwanci ka tafi sallah amma ba a ce ba a rannan karka je kasuwa to kaga wannan ɗaya ce daga cikin fuskoki na nuna muhimmancin kasuwanci a cikin addinin musulunci juma'a duk da girmanta ba a ce ba yau kuma yadda ita hutu gaba ɗaya kar ku je kasuwa an yadda ku tafi sai dai idan an yi kiran sallah wanda liman zai hau kan mimbari ya fara hudu ba to ku kulle har hada hadar kasuwancin ku har sai an kammala sallah abu na biyu ko fuska ta biyu da ubangiji ta'ala ya nuna bayan an kammala sallah ku koma kasuwa ba a ce ba kuma shikenan daga juma'a din kuma ku zurfe gida sai Allah ce fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard idan an kammala sallah aka ce an yi sallama to shikenan sai ku yaɗu a ban kasa wanda zai koma ofis zai koma wanda zai tafi kasuwa ya tafi wanda zai tafi wata hada hadarsa ya tafi wabta gomin fadlillah ko nema daga falalar Allah ta'ala wato sai ma aka sanya wa harkar saye da sayarwa da suna falalar Allah shi kasuwanci sunan shi falalar Allah wabta gomin fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun to wannan izina ce zuwa ga mahimmancin kasuwanci da neman ɗari da kobo cikin addinin musulunci wuri na biyu da zamu iya fahimtar haka wato ayoyin da suke magana akan aikin haji wanda aikin haji rukuni ne cikin rukunan musulunci guda biyar a tsakiyar waɗannan ayoyi waɗanda aka buɗe su da faɗin Allah ta'ala wa timmul hajj wal umrata lillah fa in ahsantum famastaysara min al hadi aka cike su da faɗin Allah ta'ala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تنشرون su. ba wai sai da aka je karshe ba a tsakiyar ayoyin da suke magana akan aikin haji sai Allah madaukakin sarki ce laisa alaikum junahun an tabtago fadlan min rabbikum babu laifi a gare ku ga harami a jikinku kuna cikin aikin haji ba ku sauke ba babu laifi an tabtago fadlan min rabbikum ku nemi falalar ubangijinku babu laifi a wannan lokaci ka sayi wani abu ko ka sayar da wani abu babu laifi idan ka je aikin haji ka saru wani abu sannan kuma ka sayarwa waɗanda suke bukata babu laifi idan ka je aikin haji gashi ka je ibada ka tafi da kuɗi don ka sayo wani abin da idan ka zo za ka ci riba in yi wannan ba haramun kai ba sai dai abin da ake so kar wannan ɗin ya mantar da kai abin da dama don shi ka tafi wannan abu ne na biyu a matsayin ribar kafa amma idan ka yi shi ba haramun kai ba laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi a gare ku ku neman falalar ubangijinku ma'ana ku yi saye da sayarwa a cikin harkar a cikin watannin aikin haji ko a cikin kwanakin aikin haji to kaga wannan ma wata hanya ce ta nuna wa mutane muhimmancin kasuwanci cikin addinin musulunci sannan kuma hanya ta uku da za mu fahimci haka a cikin alkur'ani mai girma sanin mu ne cewa a tarihin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci Allah Madaukakin sarki ya wajabtawa annabi tare da ɗaiɗaikun al'umma tsayuwar dare sallar dare kuma an wajabta musu ne a ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku ko dai su yi sallah ta tsawon lokacin da ya kai ɗaya bisa ukun dare ka kasa dare kashi uku ka sallaci kashi ɗaya ko kuma rabin dare ka raba shi tsakiya ka sallaci rabi rabi kai barci ko biyu bisa ukun dare wato ka raba dare gida uku kashi biyu duk sallah kake kashi ɗaya ne kuke barci. a farkon musulunci dole kai wannan shine abin da Allah yake nufi da ce ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi kaga nisfahu rabin dare aw inqus minhu qalila ko ka rage daga rabi kaga ɗaya bisa uku kenan aw zid alayhi ko ka a akan rabi kaga biyu bisa uku din kenan an gane ko to wannan ɗaya ne daga cikin ababen da mutum zai sallar dare akai to amma daga baya sai aka sassauta aka yafe cewa na farko dai ita sallan daren ba wajibi ba ce ba yanzu ta zama mustahabbi na biyu kuma ba lalle ne sai ka sallaci ɗaya bisa uku ba lalle ne sai ka sallaci rabi ba lalle ne sai ka sallaci biyu bisa ukun dare ka iya sallatar rabin awa ka iya sallatar awa ɗaya ka iya sallatar awa ɗaya da rabi amma a ce dole sai ka kai ɗaya bisa ukun dare ko biyu bisa uku ko rabi an yafe to dalilin da yasa aka yafe din dalilai ne guda uku kasuwanci yana ɗaya daga cikin su Allah ce alima an sai kunu minkum marda dalilin farko kenan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah dalili na biyu sannan kuma wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah dalili na uku ubangiji subhanahu wataala ya ce a cikin ku akwai waɗanda za su samu kansu a cikin hali na rashin lafiya mara lafiya kam a ce yi sallah rabin dare ko ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku yana da wahala ba zai iya ba sannan a cikin ku za a iya samun fataki waɗanda za su tashi da sassafe ranar lahadi don su tafi cin kasuwar gujungu ko su tashi daga nan don su tafi mai aduwa ko su tafi ladin makole ko su tafi kacako ko su tafi ɗan batta akwai wanda za su tashi a wata ranar ta daban daga cikin ko daga nan don su tafi Lagos don su tafi Abakalike don su tafi wani gari su je su yi fatauci su sayo wata haja su kawo sannan kuma ubangiji ta'ala ya san a cikin ku akwai sojojin musulunci yan ko ta kwanan musulunci waɗanda ta iya su a ce su yi sallar dare kuma da safe a ce a tafi jihadi saboda waɗannan dalilai guda uku yanzu an yafe muku ba sai kun sallaci dare ba ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku ko rabi faqra'u ma tayassara minhu ku sallaci abin da ya sauƙaƙa cikin dare shine ake nufi da qira'a anan alqira'a ana nufin sallah wa aqimu salata wa atu zakah wa aqridu Allah qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajruhu inda Allah wannan yasa sahaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka zanto yan kasuwa daga yan kasuwa sai manoma kuma wannan ta sa tattalin arzikinsu ya ginu a cikin lokacin da bai kai shekara goma da kafuwar daular musulunci ba amma sai da ya kasance suna da istiklaliya ta hanyar tattalin arziki abinda ake nufi da istiklaliya cin gashin kai ba sa bukatan siyo rance daga wajen daular farisawa ko daular rumawa kuma ba sa jin tsoron a ce za a sa musu takunkumin tattalin arziki saboda suna tsaye da kafarsu manoma ne yan kasuwa ne suna da kuma sana'o'i nasu na hannu da suka wa muhimmanci waɗannan ababe guda uku da noma da kasuwanci da sana'ar hannu babu abin da ya fi su gina arziki ko na mutum ɗaya ko na gida ɗaya ko na al'umma duk wani abin da ba wannan ba bayan wannan yake wajen kafar tattalin arziki daidai da man fetur bai kai kimar kasuwanci da noma ba wajen kafar tattalin arziki daidai da gwalagwalai da za a haƙo a cikin ƙasa mahimmancin su bai kai kimar noma da kuma wato hada-hada ta sayi da sirowa ba cikin addinin musulunci dan su ne sinadarin tattalin arzikin ƙasa dan su ne ababen da aka daɗe tuntuni kuma sannan ba za a iya fasa su ba har duniya ta tashi da haka musulmi da suka rike wannan a karan fari sai ya kasance sun samu ƙima sun samu daraja sun samu mutunci ba su kaskanta ba ba su zanto masu maula ba ba su zanto mabarata ba sai ya zanto suna da cin gashin kai ta fuskar tattalin arzikin kasa a madadin su ji tsoron a sa musu takunkumin tattalin arziki su ne suka sanya wa mutanen maka takunkumin kare tattalin arzikin kasa dan su ne aya ta sauka ta cikin suratu tauba ko suratu bara'a aka ce da su ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al masjid al harama ba'da amihim hada wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha. inna allaha alimun hakim ya waɗanda suka yi imani ku sani cewa na najasa ne da haka daga bana kar su ƙara kusantar ɗakin Allah kar su ƙara kusantar hurumin makka daga wannan shekarar an riga an yanke wanda sun mayar da maka wurin kawo haja su sayar kuma don su saya daga wajen mutanen Makka wanda mutanen Makka suna cin wannan ribar amma aka ce daga yau an riga an fasa kasu sake zuwa Allah ya ja su da cewa wa in khiftum ailatan in ma kuna jin tsoron talauci fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in da sallan Allah zai wadatar da ku daga yalwata daga fallasa in yaso kar ku ji tsoron talauci wai dan sun daina sayan hajar ku za ku karye ko ku kun daina sayan tasu za ku karye kwata kwata kar ku ji tsoron wannan haka Allah madaukakin sarki ya ce musu to kun ga a nan gurin idan mun fahimci wannan abu ko muka duba musamman cikin wanda suka fi kowa daraja da falala sune khulafa'ur rashidun cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar shine da farkon su daga nan sai sayyidina uh, Umar daga nan sai sayyidina Uthman guda uku nan dukkanin su yan kasuwa ne ga wurtattun yan kasuwa suna daga cikin wanda yafi kowa jari lokacin da aka zo Madina Abubakar kan tun a Makka yana cikin wanda yafi kowa karfin jari a Makka tun ma kafin wato musulunci yayi karfi da kuma bayan an dawo an zo madina kaga imani bai hana su kasuwanci ba ilimin qur'ani da ilimin hadisi bai hana su kasuwanci ba dan azuna kasuwanci abu ne na rayuwa akai da kuma ake san dan adam ya tsara shi ta hanyar ta to wannan ita ce gaba ta farko cikin gabobin da nake so in yi magana akai daga nan gurin akwai waɗansu babuka da imamul munziri yayi masu muhimmanci a babin kasuwanci a cikin littafinsa kuma dukkan babin da ya kulla babu abin da yake sai dai kawo hadisin manzo Allah karkashin sa ko kalma ɗaya bai faɗa ba tashi ta karan kansa idan ya ambaci sunan babu sai ya kawo hadisi to nan gurin misali kawai nake so in bamu ba wai in karanto mana babukan gaba ɗayan su ba a'a waɗanda suka shafar suka fi dab da rayuwar mu ta yau da kuma hadisan da suke ciki wanda na tabbatar wato za mu ribace su nake so in bi su ɗaiɗai ina karanto muku kada ku ɗauka cewa molanka nake muku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da aka karɓo daga al-Miqdam ibnu Ma'adi Karib yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi daud kana ya'kulu min amali yadihi wannan hadisi shi imamul munziri ya yi masa babi babin kwadaitarwa fil iktisabi dangane da neman na kai dangane da neman kuɗi kwadaitar da mutum dangane da neman na kuɗi neman na kansa neman ɗari da kwabo bil bai'i wa ghairihi ta hanyar kasuwanci ko wani kasuwanci kada yake zauna ka a haka baka komai lalle kana yin wani abu da zaka nemi na kanka sawa'un ko ta hanyar kasuwa ko waninsa to sai kawo hadisin farko na mikdam ibn ma'adi kare manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace babu abin da dan adam zai ci mafi tsafta wato wanda ya fi tsama zan aka fi sa ya zama tsantsar halal min an yakula min amali yadi sama da a ce ya ci daga aikin hannun shi daga saka da yake yi ko rini da yake yi ko gyaran rediyo ko gyaran talabijin ko gyaran agogo ko makanikin mota ko mashin ko makanikin janareta duk wani abin da da hannu zaka yi manzo Allah ce abinda duk zaka yi da hannu dan ka ci abinci to wannan yafi kowanne tsafta cikin abinda dan adam zai ci wa inna nabiyallahi dauda kana ya'kulu ya'kulu min amali yadihi sai manzo Allah ya nuna annabin Allah Dawud da kansa ya kasance yana ci daga gumin hannunsa kaga kira yake kaga kira aikin hannu ne da haka duk abinda da zai ansa sunan aikin hannu wanda mutum zai yi misalin wanda muka muka ambata ko wanda ambata ba to duk yana iya shiga cikin wannan ma'ana wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi wannan hadisi daban-daban daga Abu Huraira manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairul lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu mutum ya je dajin Allah ya ɗauko itace ɗauri guda kai guda na itace ya ɗoro a gadon bayansa ya taho da shi gari ya sayar to wannan shi ya fi masa alkhairi sama da ya tambayi mutane sawa'un mutane za su bashi ko za su hana shi ma'ana ka yi aiki ko da na faskare ne ka yi aiki ko da na yau itace ne ka kawo cikin gari ka sayar ya fi maka alkhairi sama da ka roƙi wani ya baka ko da zai baka ko da zai hana ka wani hadisi imam bukhari da imam muslim duk sun ruwaito shi hadisi na uku a wannan babi da akan su zan takaita cikin babin shine hadisin Sa'id bin Umayr wanda aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce ayyul kasbi atyab cikin hanyoyi na neman kuɗi wata hanya ce mafi tsafta sai manzon Allah ce amalur rajuli bi yadihi aikin da mutum zai yi da hannunsa sai kuma yace wa kullu bai'in mabrur a wata riwaya wa kullu kasbin mabrur da kuma dukkan wani saye da sayarwa mabrur wanda ya zama to kubutacce daga albusu kubutacce daga ƙarya kubutacce daga yaudara ko cin amana wannan ita ce hanya mafi tsafta da ɗan adam zai samu abinci kai bakinsa sana'ar hannu saye da sayar wanda ta kubuta daga algushu ko cin amana ko yaudara daga na imamul munziri ya sake kulla babi wanda ya ce babin da yake magana akan kwaɗaitarwa fi talabir rizqi wato kwaɗaitarwa dangane da yin sammako fi talabin rizki wajen neman arziki wa gairihi ko waninsa Yan za ka kasuwa ka yi sammako Yan za ka gona ka yi sammako Yan za ka je wajen sana'ar ka ta yau da gobe wanki da guga ne kera ne gyaran mota gyaran mashin ne ka yi sammako mahimmancin dai yin sammako zuwa da wuri ba zuwa a makara ba menene abin da yake nuna mahimmancin zuwa da wuri an karɓo hadisi daga sakar ibn wada'a al Allah shi kare yadda a gare shi yace da kaina na ji manzon Allah yana cewa Allahumma barik li ummati fi bukuriha wato ya ubangiji ka sanya wa ta albarka a cikin sammakonta dukkan mutumin da ya sammako to wannan addu'a ta manzon Allah ta shafe shi sawa'un kasuwanci yake ko sana'ar hannu yake aiki yake na kamfani ko aikin ofis yake zuwa akan kari zuwa da wuri to lafazin sammako kuma yakan sha bamban daga wani zuwa wani wani kila idan ka ce ya sammako ya zo tun karfe shida zai zo babu kowa kila kuma ma buɗe kantinsa a wannan lokaci zai iya samun matsala to amma akwai lokacin da a al'adance jama'a suka saba zuwa kila an saba zuwa bakwai da rabi ko takwas to kaga anan kuskure ne ka bari sai goma ko sha ɗaya ko sai azhar ka zo kawai dan ka fara bunƙasa don ka fara nauyi ka fara taka ƙasa da ƙarfinka matukar dai zai zanto tara an fito to fito taran dan wannan addu'a ta shafe ka matukar takwas an fito to ya kamata ka fito takwas dan wannan addu'a ta shafe ka kwanciyarka a gida kana barci ba ta kai lokaci ne kuma hasara ce kake gadarwa kanka sannan baka bayar da darasi mai kyau ga yaranka sannan kuma sa iya zaluntar ka to kaga anan gurin zuwa da wuri yana da muhimmanci sakar ibnu wada'a yace wa kana idza ba'asa sariyatan aw jayshan ba'athahum min awwal an-nahar manzo Allah ya kasance idan zai aika da sariya wato ita ce rundunar yaki karama wanda za su je su tsokano abokanan gaba a dawo ko kuma ka ce sariya dukkan rundunar yakin da shi annabi baya ciki idan annabi zai tura wata rundunar yaki ta kai farmaki wani gari yakan tura su ne da sassafe sannan idan zai aika babban runduna wadda shi ma yana ciki to za a tafi ne shi ma kuma dai da sassafe ba a bari sai rana ta yi a tafi da sassafe ake tafiya to kun ga a nan gurin muhimmancin yin sammako kenan a lokacin da mutum yake cikin harkar kasuwanci ko yake cikin sana'a marwaitun wannan hadisi shine sakar ibn wada'a al-ghamidi dan kasuwa ne shi kanshi da ya ji wannan hadisi na manzon Allah to sai ya zanto kullum idan zai tura yaransa da suke tafiya kasuwannin kauye to da sassafe yake tura su sai ce da an yi sallah asuba ku zo ku same ni a gida da an yi sallah asuba sai su same shi wanda zai tura kasuwa ka zai tura su wanda zai tura so yake dace da wannan addu'ar ta manzon Allah karshe ko abin da ya faru shine kamar da hadisin ya nuna fa ya maluhu wa kasura arzikin sa ya yawaita dukiyarsa ta yawa saboda yana kirda don dacewa da wannan lokaci da annabi yawa al'umma addu'a a cikinsa akwai wani hadisi da ya kamata ku fahimce shi a wannan mahanga wanda manzo Allah yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah kama yatawakkal haqqa tawakkulihi la razaqakum kama razaqat at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan da a ce kuna dogaro ga Allah irin yadda tsuntsu ke yin dogaro ga Allah to da Allah ya arzuta ku yadda yake arzuta tsuntsu kaga shi tsuntsu baya ajiye abinci baya cin kwanan nan abinci in ya nemo na nan ya cinye shi kenan da safe kuma zai fita da sassafe dai ya nemo na rannan to a nan ba ana cewa mu yi kamanceceniya da shi bane wajen karma ajiye na gobe a'a ba ta wannan fuskar ne take ba fuskar da ne take wajen fitar shi da sassafe sai mun zalla ce tagdu khimasan wa taruhu bitanan za su tashi su yi jijjifi a lokacin cikin su ba komai amma za su dawo da yamma kuma sun koshi kaga ba su kwana da shi ba amma sammakon da suka yi ne ubangiji ta'ala ya arzuta shi da shi to kuma da za ku rika yin sammako irin yadda tsuntsaye suke sammako da Allah ya arzuta ko yadda arzuta tsuntsu amma makara kuke ba ku zuwa da wuri sai karfe tara sai karfe goma wani ma sai bayan azahar sannan kuma idan ya zo ba zai kai yamma ba karfe biyu ya tashi ko karfe uku ya tashi ma'ana ba a sammako to kaga wannan ɗaya ne daga cikin abin da ya kamata wato mu koye shi a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na biyu da ya kamata mu koya a cikin harkar kasuwa ta zamanin annabta wato kyautata hanyar nema din idan an ce kyautata hanyar nema kokarin hanyar da zan nemi kuɗi su zanto ta halalce garau babu wani magu-magu a cikinta wanda ita ce kyautata hanya domin idan na ɗauka cewa hanyar halal ana daɗewa ba a samu kuɗi ba hanyar haram an fi tarewa da wuri sai na bi wannan hanya ta haramun to ko shakka babu wato a nan gurin na sabawa Allah madaukakin sarki sannan Allah madaukakin sarki ba zai taba sanya albarka a cikin rayuwata ba so ake yi in bi hanya ta halal komai yadda nake ganin mai tsawoci in kaucewa hanya ta haram komai yadda nake ganin kusa take daidai haka take dabdabu wannan yana daga cikin muhimmin abin da ya kamata mu fahimta yadda ko zan zama na kyauta ta hanyar nema to shine in zama mai bi a hankali ba mai garaje ba sannan lokacin da nake bukata in na samu kuɗi in yi bukata ta daidai samu na kar in ce zan yi bukata ta daidai abokina dan ba lalle bane dan yana abokina ya zanto samun mu ɗaya. kar in ce sai na bukata irin ta sa'a na ba lalle bane dan sa'a na ne shi ya zanto samun mu daya abin da yake karya mu shine garaje ɗaya kenan na biyu yin bukata sama da ta daidai samu na wani yana da hali an buɗe kasuwa karfe sha ɗaya karfe sha biyu mai nama ya zo yana ɗauke da shi yana bin shago shago sai wani ya ce yanka mana naira dubu ɗaya nan gurin ya kirawo yaro ya ce a kai masa gida wai ina ganin tun da shi ma sa'a na ne ni ma sai an yanka ni naira dubu ko da samu na bai kai ba dai idan na ce yanka mun na ɗari biyar zan ji kunya yaya shi zai sai na dubu ɗaya ne sai na ɗari biyar kai yanko mun balangu na ɗari bakwai wai ina jin kunya ni ma dole sai na sai na ɗari bakwai ko ba na sha'awar balangu tun da wani ya yi ni ma sai na yi wani ya sa agogo iri kaza sai na sa sa wani ya yi takalmi iri kaza sai na yi irin shi wani ya zo gari kaza ya yi aure ni ma sai na auro irinta wani ya yi mota ko abin hawa ko gida a wuri kaza ni ma sai na yi sa ko da samu na bai kai na nashi ba wannan muna hanya ne ba kyautata hanya ba bari in karanta muku sa hadisai ku je da manzo Allah ya ja hankalin mu akan kyautata hanyar neman kuɗi farko akwai hadisi daga Abdullahi bin Sarjis Allah shi kare yadda a gare shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace as-samtul hasan kama mai kyau me ake nufi da kama mai kyau ba a nufin shiga kadai ta iya yiwa shiga tana cikin kama mai kyau sannan kuma sakin fuska tana cikin kama mai kyau sannan magana mai daɗi da zaka rinka faɗawa abokanan zamanka duk tana cikin kama mai kyau maza ce kyakkyawar kama wattu ada da bi sannu a hankali ban da garaje wal iktisad da yin bukata daidai ruwa daidai tsaki daidai samu daidai abin da zan kashe juz'un min arba'atin wa 20 juz'an min nubuwa wannan kashi ɗaya ne cikin kashi ashirin da hudun annabta mutumin da ya samu wannan kamar yana da kashi ɗaya cikin kashi ashirin da hudu na sifar annabta a tattare da shi kar ka zo mai garaje sannan ka zanto kashe kudin ka daidai ruwa daidai tsaki ba dan wani yayi kaza ba ni ma sai nayi wani hadisi imamu turmuzi ya rawaito shi wani hadisin daban daga Jabir dan Abdullahi Allah shi kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqullaha wa ajmilu talab ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar ku ta neman kuɗi fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha ba yadda za a yi wata rai ta mutu har sai ta cika arzikinta da Allah ya kaddara za ta samu garaje baya sa ka samu sama da abin da aka kaddara maka da haka ya kamata ka kyautata hanyar sai ce wa in abta anha ko da arzikin ya jinkirin zuwa zai zo nan gaba kar ku manta cewa tun mutum yana ciki ake rubuta ababe guda hudu ake umartan mala'ika bi katibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id kaga abu na farko shine arzikin ka dan kayi garaje dan kayi yaudara da ha'inci baya sa ka wuce abin nan da mala'ika ya rubuta in kuma ka bi daidai bin daidai ko mun jinkiri abinda mala'ika ya rubuta sai ka kai gare shi dan me kake garaje kenan wa ajmilu fi talab manzo Allah ce ku kyauta ta hanyar neman kuɗin ku khuzu ma halla wa da'u ma haram duk abin da yake na halal ku karba duk abin da yake na haram ku rabu da shi kar ku karba wannan hadisi al-imam ibnu maja ya ruwaito shi wani hadisin daban daga abu huraira manzo Allah ce ya ayyuhan nas إن الغنى ليس عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس yawan kuɗi ba ne yawan gonaki da haja ba yawan gidaje da yawan gonaki da yawan haja da yawan kuɗi wannan ba ne yawan wadata ba walakin nalgana gina nafs wadata ita ce wadata zuci Don ka iya samun mutumin da yake da karfin da jarinsa ya kai miliyan goma amma baya yin kyauta wadda mutum mai miliyan ɗaya ke yi kaga wani mai miliyan ɗaya yana iya yin kyautar da mai miliyan goma baya iya yi saboda wannan yana da wadatar zuciya wancan yana da talakar zuciya kaga mai miliyan goma kuma yana iya yin kyauta wanda mai miliyan ɗari baya iya yi saboda me wancan yana da wadatar kuɗi a hannunsa baya da wadatar zuci wannan ko yana da wadar zuci don haka yake iya yin wannan don haka manzo Allah ce wadata ita ce wadatar zuciya wadata ita ce wadatar zuciya wa inna Allah azza wa jalla yu'ti abdahu ma kasaba lahu min rizq ubangiji ta'ala yana baiwa bawa duk abin da ya riga ya rubuta masa na arziki don haka fa ajmilu fi talab ko kyautata hanyar neman arzikin ku khudhu ma halla wa da'u ma haram. ku riƙe duk abin da yake na halal abin da yake na haramun kuma to ku rabu da shi kar ku ce za ku neme shi wani hadisi makamancin wannan daga Huzaifa ibn al-Yaman Allah shi kare yadda a gare shi yace qama an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama fada annas wata rana manzon Allah ya tashi ya kira mutane yace halummu ilayya duk ku zo ku taho fa aqbalu ilayhi fajalasu mutane duk suka zo wajen manzon Allah suka zauna فقال sai manzon Allah ce hadha rasulu rabbil alamin jibrilu sallallahu alaihi wa sallam. wannan jakadan Allah ne jibrilu gashi nan ya zo nafasa fi ru'i ya mun busa a cikin zuciyata ma'ana ya isar mun da sako na wahayi ya shiga ya shiga har zuciyata na haddace abin da yace annahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha wa in abta alaiha ba wata rai da za ta mutu har sai ta cika arzikinta ko da arzikin yayi jinkirin zuwa Dan haka fattakullaha ku tsoraci Allah ta'ala wa ajmilu fi talab kuma ku kyautata hanyar nema wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an ta'khuzuhu bima sayatilla kasancewar arziki yayi jinkirin zuwa kar ku yadda ku ce za ku nemo shi ta hanyar haram dan ya zo da wuri fa inna Allah la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi ba a samun abin da ke wajen Allah sai ta hanyar yi masa da'a ba ta hanyar saba masa ba da haka lalle mu kiyaye waɗannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani babin daban wanda shi al munziri ya yi masa suna babin kwadaitarwa dangane da neman halal da kuma cin halal da razanar da mutane dangane da neman haram da kuma cin haram wato babin na kwadaitar da mu duk yadda za a yi ya zanto halal za mu nema kuma duk yadda za a yi mu nisanci haram ciki sai kawo hadisin da yake wallahi kai kawo dinnan yana daukar hankali na sosai da sosai wallahi sai kawo hadisin da yake shahararre a wajenmu wanda aka karɓo daga abu hurairah Allah shi kare da a gare shi yace inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban lafazin tayyib suna ne cikin sunayen Allah sannan kuma ya kunshi sifa abinda ake nufi da tayyib game da ubangiji wato kamili wanda baya da tawaya tsarkakakke wanda babu na ta tattare da shi wanda duk sifofinsa na kamala ne la yaqbalu illa tayyiban baya karba sai abin da yake tsarkakakke abin da ake nufi da tsarkakakke dangane da abinci ko abin sha shine abin da yake na halal wanda babu haramci a cikin sa abinda ake nufi da tsarkakake dangane da aiki shine dukkan aikin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi izini a yi shi wannan shine tsarkakakken aiki to Allah mai tsarki ne baya karɓan aiki sai an yi shi in ya zama mai tsarki kuma Allah ya umarci manzanni da irin abin da ya umarci ya umarci mu da irin abin da ya umarci manzanni da shi manzanni Allah ce da su ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihah ya ku manzanni ku nemi halal ku ci sannan kuma ku aikata kyakkyawan aiki mummune ku Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah ya ku mummune ku ci daga dadadan al'amura da muka arzuta ku da su daddada nan ba ana nufin mai dadi da gardi akan harshe ba a'a mai dadi wanda yake halal ne aka bi aka same shi shine daddada domin daddadan abu in hanyar neman sa haramun ce ba mai dadi sunan shi ba ku ci daga daddaɗan abu shine na halal cikin wanda muka arzuta ku sannan ku yi godiya ga Allah a nan abin da ake so ku kalla da ya da manzanni ku lumina tsayiba ta sai cewa amalu saliha ku ci daddaɗa wato na halal sannan ku aikata aiki na gari malamai suka ce abin nufi aiki aikinka baya zama na gari sai in kana cin halal wato ayyukanka na ibada wanda sai ci sallah da azumi da aikin haji da ciyar da miskinai da hajji da umara da gina masallaci ko makarantar islamiyya da da'a da biyayya ga iyaye sukan zama nagari ne gwargwadon yadda kake cin halal kuma akan samu cikas a cikin su in kana cin haram dan Allah ce kulu mina tayyibati wa amalu salihah kun ga irin abin da ya ce da manzanni sai ya ce da mummunai kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi ashkuru lillahi din shine wa amalu salihah a can kuma dan ka san bauta ne sai ce in kuntum iyyahu ta'budu in kun kasance ga Allah din kuke bauta shi yasa ya tabbata cikin wani asar din manzo Allah ce dukkan tsoka daya da ta tofo a jikin dan adam ta hanyar haram to wuta ce ta fi dacewa ta narkar da ita a ranar tashin kiyama kun sani a cikin hadisin manzo Allah ya ambaci wani mutum yutilu safar ash'asa aghbar muddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi wannan mutum gashi yana cikin tafiya tafiya ta nesa ba wai tafiya daga nan zuwa gwarzo ko Tuwa ba nesa kila zai tafi sokoto kila zai tafi maiduguri kila zai tafi hong kong yutilu safar sannan kuma ash'as agabar wannan ita ma sifa ce ta biyu ash'as wato gashin kansa a hargitse bai samu sukunin ya taje ya daidaita su masa ba sannan kuma agabar gashin kansa da kura bai samu sukunin ya wanke ba wato gashi da kura ga gashi sa da a hargitse sannan kuma ya muddu ya dahe da sama wannan sifa ce ta mai addu'a daga hannu sama sannan kuma ya rabbi ya rabbi ga tauhidi ta tare da shi dan Allah kadai yake kira bai hada shi da kowa ba ya rabbi ya rabbi wato bai ce ba ya rabbi kuma ya wali ko ya rabbi ya shehi a'a ya rabbi ya rabbi ya rabbi kuma da ya rabbi kaga tauhidi tsantsa ahlus sunna wal jama'a ke to anan waɗannan halaye guda hudu kowane ɗaya yana sa an sa addu'ar mutum farko dai kasancewarsa matafiyi manzan Allah ya nuna a cikin hadisi halin tafiya hali ne na ansa addu'a sannan kuma na biyu halin tsanani da yake ciki ko a zaman gida kake in kana cikin tsanani hali ne na ansa addu'a dan Allah ce amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard al-muttar kaga shine asa aghbar al din kenan ma'ana allazi asabatu darura wanda larura ta kan masa talauci wahala rashin lafiya hali ne da idan kana ciki za a ansa addu'arka da haka ana ansa addu'ar talaka kafin ansa addu'ar mawadaci sannan kuma abu na uku gashi ya maddul aidi ila sama mika hannu sama shi ma ɗaya ne da ke sa a ansa addu'ar mutum in yana addu'a a wajen sallah to ya mika hannunsa sama amma in a cikin sallah ne kaga ba daga hannu sannan kuma kiran Allah shi kadai ya rabbi ya rabbi kaga duk wannan dalilai da ke sa an sa addu'a ɗaya ma kawai in ya samu addu'ar ka ana sa ran karɓaɓɓiya ce to na ababen guda hudu su haɗu lokaci guda yaya min babu aula an sa addu'ar ka amma sai manzo Allah ce wa mat'amuhu haram abin da yake ci haram ne wa mashrabuhu haram abin da yake sha haram wa malbasuhu haram tufafin sama da kuɗin haram yi wa guzziya bil haram kuma an ce da shi haramun tun yana yaro da haka ya girma sai ce fa anna yustajabul hu ta za an samu sa addu'a sa kaga sharadin a ansa addu'a ya cika amma kuma an samu mani min al mawani wani abin da ke kawo cikas ya zo ya rushe addu'ar gaba daya al muttar ana ansa addu'a sa al musafir ana ansa addu'a sa alladhi yad'u Allah wahdahu la sharika lahu ana ansa addu'a sa alladhi yamuddu yadayhi ila as-samaa 'inda ad-du'a shi ma ana ansa addu'a sa amma manzo Allah ce mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa gudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu ya za ya ansa addu'ar wannan mutum ba za a ansa masa addu'ar sa ba to anan kar ku manta fa anna yustajabu lahu ta ya za ansa masa ma'ana ansawa idan yayi du'a wa ibada shine a bashi lada amsawa idan yayi du'a wa su'al shine a bashi abin da ya roka to ita ku addu'a ta kasu kashi biyu akwai du'a ibada addu'a ta ibada kamar zikiri da salatin annabi da hailala wannan kana yi ne idan ka samu lada sannan akwai du'a su'al addu'a ta roko ka roki gafara ka roki eh, kasuwancin ka ya ci gaba ka roki haihuwa wannan addu'a ce ta roko to idan an sawa mutum addu'ar ibada shine sai a bashi lada kan ibadar da yi idan an ansa masa addu'a ta roko shine sai a bashi abin da ya roka to idan aka ki ansa masa duka biyan a can in ya yi ibada babu lada a nan kuma in ya roƙa ba za a bashi abin da ya roƙa ba akwai hasarar ta fauna a rayuwar duniya to mu kalli wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wani hadisin daga Abdullahi dan Amr bin al-As Allah shi kare yadda a gare shi yace manzon Allah ce arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya al'amurra guda hudu idan sun tattaru a kanka ka damu ko mai ka rasa a duniya ka je ka rasa shi waɗannan ababen guda hudu idan kana da su to komai ma ka rasa in dai a duniya ne don wanda yake da guda hudun nan to shine yake yake da hanyar samun komai a duniya wanda baya da wannan guda hudun to baya da hanyar samun komai a duniya farko in ji manzon Allah hifzu amana rike amana idan na dauki dubu ɗari na baka na ce gashi amana ko ka rinka yin kasuwanci muna riba ribar ko na baka bashi kan cewa zaka biya nan da wata biyu to ya kasance ka riƙe amana baka sarwantar da wannan kuɗi ba ka dawo mun da su in an samu sai ko kuma kayi mun bayani ne wani ne irin ƙaririn nan da muka saba a ƙasar Hausa mutum ya kashe danginsa na yamma ya kashe danginsa na kudu ya kwantar da marasa lafiya cikin dangin uwa da dangin uba kawai dan yayi ƙarya ya cinye kuɗin wani ba daidai bane kai wannan ka zanto mai hibzu amana idan ka ya dauke ka ya sa a shago ko a rumfa ka zanto mai hibzu amana ko wani mai arziki a nan garin yana yawan bada kuɗi ga mutane ko ya ba su kaya a dawo da kuɗi a shekarar da ta wuce da ya yi lissafi ya yi hasaran kuɗi sama da naira miliyan talatin kuma cikin mutane ne da yake baiwa ko duk wanda yake ba musulmi ne babu inyamuri babu arne ko ɗaya akwai wani bawan Allah a kasuwar kurmi yana harka ta littattafai yana ta yi yana ta yi sai ga kusan kawai faduwa yake shi kuma ya san lallai ana samun riba yana ta zargin ko ɗansa ko ɗan wansa ko ɗan ƙaninsa ashe cikin yaran da ake tare da su kullum a kasuwa sai suka je suka yi wasa fayaki suka je aka yanka musu makullansa na sto idan an kulle da safe ko da yamma su kuma sai su riga zuwa da safe sai su buɗe kaga masu gadi za su ce musu ba yaran kantin bane ba sai su fitar da kaya katan katan kwali kwali su je su sayar shekara da shekaru shekara biyu ko uku ana haka ba gane ba sai bana sai duka bifota ɗaya ba turin sai fallasa su sun sa kasuwancin ya ci baya kuma su nasun ba zai taɓa yin albarka ba da haka fi muke kashe kanmu a ƙasar Hausa da haka muke kashe kanmu akwai wani yaro a kasuwa shi ma da uban gidansa shi ma haka ke daga cikin kuɗi da yake kasuwanci kullum sai ɗauka ko naira dubu ɗaya ko naira dubu biyu ko naira dubu biyar yana ta yin harka sai yana fata kaya yana sayan gidaje har ya buɗe supermarket a wuri karshe je supermarket din ta karye kuma ya karye uba gidan nasa shi kuma ya karye bai kawai ba to wannan rashin amana din shine abin da yake cutar mu a yau da wuya ka jawo wani ko ɗanyarka ko ɗan ƙaninka ko ɗan ƙanin babanka ko ɗan ƙanin mahaifiyarka ka ajiye shi wai zo na maka kan kasuwa za ka ga mutum ka ji tausayin ka ka jawo shi kuma sai ya ci amanarka sannan wai ka rasa waye mai amana tsakanin babban ofisa na sama a ma'aikata da direban da yake jan mota da mai gadin da ke bakin gate wanda zai boda mota ta shigo ka nemi mai amana ka rasa wannan ita ce babbar musifar da muke ci na ɗaya kenan abu na biyu sidiku hadith gaskiya duk abin da zaka faɗa karkai karya duk inda za a je a dawo karkai karya abu na uku manzo Allah ce husnul khaliqa kyakkyawar ɗabi'a ka shahara da gaskiya da rakon amana ka shahara da cikin fuska ba ɗaura fuska ba ka shahara da cika alkawali ba saba alkawali ba ka shahara da jin daɗin maganganu daga bakinka ba a shari'a da batsa tsada yi da mutane ba abu na hudunsu iffatun fi ta'uma tsarkin duk abin da zaka ci ka kai bakinka ya zanto na halal ne da wannan garanti ɗari bisa ɗari cewa halal ce idan ka samu wannan guda hudun ka rasa komai ma a duniya in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to mu da Allah bana magana akan waɗanda suke bin tafarki na kun sufaye don ba su da suka fi yawa a nan ba ko da akwai wani batijja ne ko ba kadire ba su da suka fi yawa a nan ba ina magana akan waɗanda suke da commitment suka ce su ahli sunna ne su annabi suke bi dan girman Allah tsakaninmu da juna idan aka ce za a tabbaka wannan yau akan mu ya zami na faɗa muku lannan a karatun da resource na ce bambancin mu da yawancin yan ɗarika shine bambancin masallaci masallacinsu daban namu daban sannan kuma da bambancin idan an zo sallah mana haɗa sahu su ba su haɗawa yawanci za mu tsaya ga jasasul istiraha ga ajanu su ba sa yi sannan kuma za a yi kabalo a kame sosai su kuma ba sa yi sannan wanda mu ba sa jan kasa duk wannan alkhairi ne amma idan an koma kasuwar ba bambanci da saba alkawalin da riƙon amanar da wane ne ba wani bambanci to dan girman Allah ka yarda da manhajin annabi ma'ana ka yarda da annabi a masallaci baka yarda da shi ba a kasuwa ka yarda da annabi yadda ya sa tufafi baka yarda ba da yadda ya bayar da bashi ko yadda ya karba ko yadda ya siya ko yadda ya sayar ko yadda ya alkawali ko yadda aka yi masa afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati wa yawm al qiyamati yuradduna ila ashadd al azab wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun aw ta qira'a wa ma amma da haka anan gurin ya uwa akan karɓi musulunci ne ka cokan ɗin ban banda ba wai dauke wani bangare da wani bangare in nace na zina gani ni ahli sunna ne to ma'ana ɗari bisa ɗari kan komai da komai sai abin da na kasa dan dan adam kada yake bai cika goma ba a zamana da iyali ahlus sunna a zamana da makwabta ahlus sunna a kasuwanci na ahlus sunna lokacin da na bada bashi ko na karba ahlus sunna a matsayina na ma'aikaci a gaban banki tsakanin ni da nace ahlus sunna dai da wanda yace shi dan gargajiya ne wajen na aba na fa yafaluna an samu akwai bambanci mai yawa amma in kawai a baki za a gane in muna musu ko a masallaci wancan ya je biyu ke wancan ya je nan ya yi sunan shi abin nan kawai a nan za a gane bambancin to me ya amfani kenan ba wani bambanci kenan in dai don wannan ne ya kamata mu fahimci gaskiya tsakaninmu da Allah al-imam ya sake yin wani babi duk da a cikin littafinsa duk ko ba abin da yake kawo kaga da ya kulla babin sai hadisi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babin da yake don dangane da samaha shine sanyin hali sanyin rai ko ka ce sauƙin hali wato ba tsatsauran hali ba a cikin harkar kasuwa sauƙin hali sauƙin hali a cikin harkar kasuwa wannan abin idan na sayar na riban naira ɗari biyu a ciki ko na ci naira ɗari biyar a ciki to in haƙura da wannan riba ta ɗari biyu ko ɗari biyar ko da ina sa ran in na ƙara matsawa za ta kai riban naira ɗari bakwai to na zama mai sauƙin hali saboda wannan ɗari biyun da na haƙura da ita na sallama na haƙura da ɗari biyar ko ɗari uku da na rike ta a ratsar riba ko da idan na matsa za a fiye ɗari biyu to wannan sai sa Allah ya sa mun albarka sai kuma addu'ar annabi su tafi dan annabi ya addu'a ga irin wannan wanda suke haƙura da ribobi waɗanda ba sai sun musgunawa jama'a sun sa ‘yan uwansu cikin tsanani ba kuma a nan musamman ga abin da yake tamtassu ilaihi hajatun nas bukatuwar mutane ta ilai ha bukatar mutane tana tsanantuwa zuwa gare shi kamar kayan abinci kamar magani kaga duk wannan bukatuwar mutane tana tsanantuwa zuwa gare shi to ya kasance na zama mai haƙura da riba ta ƙasa ba sai na tsawwala farashi na jefa yan uwana cikin kangi da wahala ba manzo Allah ce rahimallahu abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza iqtada Allah ya rahama ga bawon da ya zanto mai sauƙi lokacin da ya tashi sayarwa mai sauƙi idan ya je saye mai sauki lokacin da ya je karɓar bashi ga wanda yake bi din wannan hadisi imamul bukhari ya ruwaito shi da haka mu zama masu sauƙaƙawa yana ɗaya daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki zai sanya albarka a cikinmu abin da nake da shi na kusa da ƙarshe lalle ne a nisanci algushu a cikin harka ta kasuwa tunda manzan Allah ce laysa minna man ghashana ko man ghashana laysa minna dukkan wanda yake algushu to baya cikin mu a ranar tashin kiyama shekul Islam Ibn taymiya yace kalmar baya cikin mu ta iya daukar ma'anar baya cikin mu wayan aljanna ta iya daukar ma'anar baya cikin mu mu musulmi ta iya daukar ma'anar baya cikin mu mu mutane na gari ta iya daukar ma'anar baya cikin mu mu wanda zamu dace da ceton manzon Allah to kowace mana ta dauka a cikin nan wurin ai akwai hadari a ciki sannan abu na karshe ya uwa kun ga ƙarya a cikin harkar kasuwa ka ga rantsewa akan ƙarya bayan ka yi ta ka yi ƙarya laifi ne ka rantse akan ta kuma laifi na biyu kuma rantsewa akan ta ƙarya din abu da ke nuna raunin ma imanin mutum kawai ma baya daukan Allah a matsayin kawai wanda yake rantsewa kan ƙarya bayan ya san ƙarya ce manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace at-tajiru saduqul aminu ma'an nabiyina was-siddiqina wa shuhada dukkan dan kasuwa mai gaskiya wanda in zai zance baya ƙarya al-aminu amintacce wanda baya ha'inci ma'an nabiyina was-siddiqina wa shuhada ranar tashin kiyama za a tashe shi tare da annabawa da siddiqai da shahidai dan kasuwar da ya zama haka yayi faɗa da shaydanin sa yayi faɗa da zuciyarsa sannan an karɓo hadisi daga Isma'il ibn Ubayd ibn Rifa'a daga babansa daga kakansa yace manzo Allah ya fita wata rana bayan gari inda ake sallar Idi filin Idi sai ga mutane suna saye da sayarwa sai manzo Allah ce ya ma'asharat tujjar ya ku tare yan kasuwa duk sai suka wayo suka ce ga mu ya manzo Allah wa rafa'u wa absar kowa ya mika wuya ya zura ido yana so ya ji mai manzo Allah zai ce fa qala sai manzo Allah ce inna tujjara sona yawmal qiyamati fujjaran yan kasuwa fa za a tashi su a tashin kiyama fajirai mabarnata illa man sai wanda ya ji tsoron Allah a harkar kasuwarsa wa barra ya cika rantsuwarsa in ya rantsu ya rantsu akan gaske ya cika alkawalinsa in ya alkawali ya cika ba zai sha kwana ba wa sadaqa kuma gaskiyar zance baya ƙarya a wani hadisin na Abdurrahman bin Shibil yace na zaman da Allah cewa inna tujjar humul fujjar in kasuwa kusa ne fajiran mutane gobe kiyama sai aka ce da shi ya rasulullah alaysa qad ahallallahu al-bai'a Allah bai halatta kasuwanci bai cewa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba sai manzo Allah ce bala yace eh Allah ya halatta kasuwanci walakinnahum yahlifuna fa yasamun suka rantsi su yi sabo a cikin rantsuwar wa yuhaddithuna fa yakzibun sukan baka labarin haja kuma ƙarya suke ba haka take ba wannan shi ne dalilin zai sa a tashe su a cikin fajirai hadisin karshe da zan kawo a nan gurin daga Abu Zar al-Ghifari manzo Allah ce salatu la yanzuru Allahu ilaihim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim mutum uku Allah ba zai dube su ba duba da rahama ranar tashin kiyama ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai tsanani da manzo Allah ya faɗa wannan hasu uku Abu Zar ya ce sana ce khabu wa khasru wa man hum ya rasulullah kai sun yi hasara sun tabe su waye waɗannan sai manzo Allah ce na farko al musbilu mutumin da yake sakin tufafinsa ƙasa da idan sawu namiji banda mace duk namiji da zai saki tufafi yayi ƙasa da idan sawu yana cikin su na biyu wal mannan mutumin da yake goranta maka in ya maka alkhairi yace ba ni ne maka kaza ba ba ni na baka kaza ba ba ni na kawo kai kaza kaza ba na uku wal munfiqu sil'atahu bil halif al kadhib da wanda yake tallata hajarsa ta hanyar rantsuwar ƙarya ya rantsa kan ƙarya kawai don ya tallata hajarsa yayin uwa musulmi waɗanne kaɗan daga cikin babuka da na so in zaƙulo mana waɗansu hadisai daga cikinsu don mu kwatanta na farko dai dukkan mu nan mun yi imani waɗannan hadisai daga bakin manzon Allah suke sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan dukkanin mu nan gurin daga mai kasuwanci sai wanda yake da wata sana'a da yake yi to wajibin mu ne mu kalli waɗannan hadisai mu ga matsayar mu da su ya matsayar mu take da wannan hadisai ma'ana a aikata haka muke akan su ba su gari ko yaya muke dukan mu ko waɗansu daga cikin mu ya kamata kowane ɗan adam yawa kansa lissafi halin da muke ciki hali ne wanda ya kai a kalle mu a yi mana kaito dukkan sinadari na arzikin mutane ya ɗaukaka su samu daraja muna da su amma rashin gaskiyar mu ya jefa mu cikin wahalar da muke ciki duk wanda ya rashin gaskiya ko mun karfin jarinsa ba zai ji daɗi ba dan gurgurda yadda ka cuci yan uwanka sai Allah ya zare maka kwanciyar hankali daidai cutar da kai musu kuma ga hisabin ranar tashin kiyama yana jiran ka dan babu yanda za a yi ka cuci yan uwanka ka samu arziki kuma ka dauka wai sai Allah ya kwantar maka da hankali idan Allah ya haka ya tallata cuta kenan cewa a rinka amma sai ya haɗa ka da wata matsala sai ya haɗa ka da wani tashin hankali a jikinka wata cuta ko a yaronka ka samu fanɗarewar ɗanka ko ƴarka ko ya haɗa ka da wata mace ƴar masifa ta yi ta maka bala'i an tashi da kasuwa ga kuɗi ka samu amma da ka kama hanyar gida hankalinka a tashi duk wannan zai iya faruwa ta zo ita ba mai kyau ba sosai ta yi ta yaji kana ta binta saboda Allah maɗaukakin sarki ya so ne ya gasa ka ka cutuwa ne ka cutuwa ne sai ka biya wannan cutar tun anan gurin kuma hisabin yana jiran ka tashin kiyama faduwar mu a kasuwanci ne yasa lalace eh, wato abin abin nan kai rashin gaskiyar mu a kasuwanci ne ya jawo faduwar mu a kasuwanci karerayen mu a kasuwanci ya jawo karewar mu yin bukatun da sun fi karfin jarin mu duk ya kawo karewar mu duk wanda ya kwanta dama a Kano cikin manya-manyan 'yan kasuwar Kano bukata ce ya rinka yi wadda ta fi sa sannan gasa wani ya tafi aikin hajji da umara shi da mutane bakwai ko da mutane goma cikin mutanen gidansa a har yaro jariri da aka haifa kwanan nan da shi aka tafi daga can za a wuce dubai wai kai ma sai kai ko baka da wannan kudin dan kariya kaga wannan jahilci ne jahilci ne ba karamin jahilci ba wani yayi kaza dole sai yi. haka aka rika yi ko an saba ana yi duk shekara wata shekara ta zo arzikin yayi kasa to sai a rage abin mana to wai a'a wai kar a gane bilal billahi sai an gane yo an gane ba tuntuni wannan shine abin da ya rika cutar mu rashin gaskiyar mu da yan bukata sama da ta yadda ya kamata mu na iya hakura da yara uku a kasuwa inje in kawo yara biyar dan bunƙasa da cika da ba tsayawa irin ba dama ne yaran sa biyar yaran sa bakwai duk wannan ba daidai bane ba su kuma wanda aka kawo din yau zaka zo kasuwa ubangidanka da ya kawo ka yau shekara goma sha biyar yana zuwa kasuwa amma kana son kai kana da riga irin tashi nan da shekara ɗaya mai zuwa mota irin tashi mace irin wanda ya aura to kaga duk wannan garajan shi yasa dan muke cikin tashin hankali da abin nan muna ji muna gani kasuwancin muna ci baya abokanan adawar mu suna ta ƙara murkushe mu a cikin garin mu a garin mu waɗanda suka san da daɗewa sun san cewa a na tashi lokaci mai tsawo nan ina wani wanda ba musulmi ba a wafa don girman Allah amma tun lokacin domin da ya aka nika kulla kullar ya za a yi sai in yamare sun shigo wafa ko in ce sai wanda ba musulmi ba ya shigo wafa don yi don yi jayayya da mu muna jin takaicin haka mu ba da kasuwanci ba don kowace wakilan mu ne a nan gudun nikan yi farin ciki in wuce wani kanti in gan shi makare da kaya na bukatar rayuwa ta wanda da mutanen mu ba sa ciki in ga sunan wani a ciki zai ko dan dariƙa ne farin ciki ne in ga an rubuta alai sani alhaji ahmad alhaji dan juma alhaji rabi'u alhaji wane ne sunayen musulmi in ga ana sayar da ko na sufiya fati na mota ko na mashin wallahi farin ciki nake yi sama da in ga an rubuta sunan benjamin an rubuta sunan wane ne ina jin takaici kun ga lokacin da muke cin masallacin turayen a opposite da mu a wani mai kanti a wancan lokacin mu sani ba ko nan kuwa tashi yanzu sunan shi dan zuma yana sai da kayan mashin wato ba wanda ya tsana a duniya a wancan lokaci fa irin ahlus sunna amma billahi zai farin ciki nake in naga kantin su dan kawai shi musulmi ne ba in yamur bane arni amma wallahi ni na san a wannan lokacin shi ba wanda ya tsana irin ahlus sunna wannan baya da kai da shi yan dariƙa suka dora shi akai in Allah ya zai fahimta zai fahimta a kusa ko a nesa amma dai kai zaka mu'amalance shi da musuluncin da ya bayyana na kalimatu la ilaha illallah muhammad rasulullah ko ba yanda za a ka kwatanta shi da arni to wannan zuciyar ake so ka samu kai musulmi wannan kishin ake so ya shiga cikin zukatanmu ko musamman matasan da suke tasowa sannan kuma wani abu na ƙarshe da zan faɗa mana kun ga kasuwancin yau ya canza da yadda kasuwanci yake shekara sha biyar ko ashirin baya shekara ashirin ko sha biyar da suka wuce baya ko da baka yi karatun boko ba za ka iya kasuwanci ko da ɗanka bai yi karatun boko ba amma yanzu duniya ta tsuke da yawa ta zama a kusa yawanci kasuwancin nan ana yin shi ta hanyoyin sadarwa mafiya kusa kafin ka tashi ka je Lagos kafin ka tashi ka je China ko ka je ka je Hong Kong wani wanda yake da ilimin bincike a cikin kwamfuta sai ya binciko kamfanoni da irin hajojin da suke tallatawa ya yi magana da su yayi oda in akwai aminci a turo masa sai ya dauka kafin kai ka tashi ka je Hong Kong ka yi awa wajen goma sha biyar a jirgin sama shi kayan sa tun an riga an gama firfiyarin da yadda za su shigo dole ne ba wai da rana tsaka yanzu za a ce dole sai mutum ya zama dan boko ba amma yaran mu da suke tasowa muga cewa wani irin taimako za su yi za mu musu su yi ilimi na na addini kwakwara ilimin boko kwakwara saboda kasuwancin kansa da yawanci muna da aƙidar cewa muna yin ilimin boko ne dan aikin gwamnati a yanzu wace gwamnati ce ka yi ilimi ta baka aiki a Najeriya jihar Kano mai mutum miliyan goma ta gaba ɗaya ba su wuce mutum dubu talatin ba to in kowa da aikin gwamnati zai rayu a cikin miliyan goma an ba mutum dubu talatin aiki sauran kuma su yaya to kun ga a gurin dole ne wato harkar kasuwa ɗin na farko a haɗa ta da ilimin addini ta yadda musamman ya halatta musamman da bai halatta ba na biyu a haɗa ta da ilimin zamani da wayewa kuma sannan mu zama masu kishin juna mu zanto masu ba masu yi wa juna mugunta ba kada zato ina ma mugunta kai kada mu mugunta a gefe ɗaya ga wani arne yana nan yana fatan ranar da dai babu kai kuma ne kai babu kai babu ne fata yake da ranar karewar ka ta shiga bar wannan ka tuddai kira wani dan uwansa shiga fata yake ka bar nan gune kira wani dan uwansa shiga kai ka kasa gane haka kana kyashi da ni ni ina kyashi da kai muna ta faɗa da juna muna ta in ma dan su ba su fahimci suna ba sosai ko sun fahimta sama sama ana taiwa juna ya san ana yi wa taiwa juna tabbata da abuga wannan fa shine yawanci harkar da muke ciki wallahi shi yasa za mu rayu cikin wahala in za mu ci gaba da zama a wannan halin ba mu gyara ba ta yan uwa musulmi tsoron Allah shine gaban komai tsoron Allah shine kan gaba kuma kasancewar ka saba da sako ba shi ke nuna ba za ka iya daina ba za ka iya tuba duk wanda yake daidai ya sani duk wanda yake barna ya sani kuma wallahi tallahi ka tuba Allah zai gyara albarkar ka ya sa albarka a cikin rayuwarka ya kankare ma zanuban da suka wuce amma in baka tuba rashin tubar ba zai saka zama mai kudin Kano ba ba zai saka kafa kowa arziki ba ko ka samu kuɗi kuma ba za ka samu kwanciyar hankali ba sai Allah ya zarrabe ka da wata musiba ko a dukiyar ko a gida ko a matarka ko a ɗanka ko a wani abu Allah na iya haɗa ka da matsaloli kala kala zai iya baka komai ya hada ka da ba na gari ba zai iya baka komai da na gari mace ta gari ya hada ka da wani masifafan makwabci duk wannan na iya faruwa sai ka samu dai wani abu da babu daɗi to da haka bin Allah shine mabudin kowane alkhairi saban Allah shine mabudin kowane sharri a nan gurin ya kamata in takaita dan bana so in yi doguwar lacca wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi